สัพพังอปราทังขมตุโนพันเต อุกาสะขมามะพันเต โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมสวากขาโตเยนะภควตาธัม ปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสังขังอัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสังขังอิเมหิสการะหิยะทาระหังอโรปิเตหิอภิ ภิปูชยามาอิเมหิสกาเลหิยัตารังอาโลหิเตหิอภิปูชยามา สาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุโตปิสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุโตปิปัจิมาชนะตานุกัมปมานาสังปัจิมาชนะตานุกัมปมานาสังอิเมสการเทุขตาปนาการพุเตปฏิคันา ตุอิเมสกาเลทุกตาปนาการภูวเตปฏิคันหาตุอัมหากังดีกรตังหิตายาสุขายาอัมหากังดีกระตังหิตายาสุ ายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมสามิธัมมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ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 ภะคะวันตังเอวังกันรยานกิติสาทวังอบุงคตวังอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวโลกวิทู สัธามมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติมันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิโยโตโสตาพิยานกรุณาหิสมาคตาโต เทสิโยสุชนะตังกมลังวสุโร วันธามหังตมรนังสิรสาชิเนตังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปะธมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนัง พุทธัสสะหัสสมิทาโตวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขาสักาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสังนิยเทมิสริรันชีวิทันติทังวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวสุโพธิตัง นางที่เมสรนังวันยังพวนตัวเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวันเชนะวันไตสตุสาสเนพวนทางเมวันธรรมาเนนยังปุญญังปัสสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุตาสเตชะสัง ายเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทสุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตัอัจยันตังการันตเรสังวริตุงวพุทเทอันนมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวากาโตภะคะวะตาธรรมโม เทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโก โอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหันธมยังธรรมาพิกิติงกโรมาเตสวัตาตาตาทิคุณโยขวเสนาสยโยโยมาคปา ริยันติวิโมกขเพโทธรรมโมกุโลกัปตนาตถาธาริธาริวันธานมหังตมหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสัพพปานินังสรนังเอมมวตมังทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนะัง มัสสะอัสสมิธาโสววธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสกาตาจวิทาตาจหิตาสเมธรรมาสาหังนิยาเทมิสริรันทิวิตันติทังวันทันโตหังจริสามิธรรมะเสวสุธรรมตัง นังทิเมสารนังกันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวันตายังสาธุสาสเนธรรมังเมวันธรรมเนนยังปุญญังปัสุตังอิทะสัพเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาสเตชะสา ายเยนวาจายมเจตสาวาธรรมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหาตุอาจยันตัง การันตเรสังวริตุงวะธรรมเมอันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปวชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจันตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุกะลา เอสาภะคะวะโต สาวกสังโฆทางหุนายโย ปางหุนายโย ทางที่นายอันทริกรณิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสติ อันนรมยังสังฆาภิกิติงกโรมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปาติคุณาภิโยโตโยธรรมภิโทหริยปุกะลาสังฆเสโทสีลาธิธรรมปวราสยกายติโต วันธรรมหังตมริยานคนังสุสุทัง สังโฆโยสัพพปานินังสรนังเทมมุตตมังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังัง สังฆาสาหาสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสกาตาจวิทาตจหิตาสเม สังฆาสัหังนิยาเทมิสริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิสังคัสปฏิปันนตังนาติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสาจวันเจนวันไตสาธุสาสเน ตังขังเมวันธรรมาเนนยังปุญญปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเยสุตัสเตชะสังกายเยนวาจายวเจตสาวังตังเทกุกัมมังปะกตังมายายังสังโฆปฏิคันหาตัวจยันตังการันตเรสังวริตุงวสังเพ อันนมยังสัพพพุทธานังนมการังกโรมาเสนาโมเมสัพพพุทธานังอุปันนานังมเยสินังตานังกโรมหาวิโรเมตังกโรมหายโส นปาโกโกมังคโรปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทิโรเรวตัวรติวันตโนโตพีตัวคุณสัมปันโนอนุมัตสิชนุตโมปาทุโมโลกปาโจโตนารโตวรสารถิปาทุโมตโรสัตสา ติปุคโล สุจาตัวสัพโลกากัวพิยตัสสีนราสะพูอัตตาสีกรุณิโกธรรมตาสีตโมนุโทสิตาทวงอสมโลเกติโสจวัตตังวโรกุโสจวรโทโพโทวิปัสสิจานุปโม สิกิตาภหิโตสัทเวสภูวสุขทายโกกากุสันโทสัตวาหัวโกนกมโนรนันจหัวกาสะโพสิริสัมปันโวโพตโมสักยปุงคโวติ อันธรรมยังอาทิตาปัจเวกนาปะทังปนามาเสอัจฉมยังปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง ตังยาวเทวาสิตาสาปฏิฆาตายะคุณหาสสปฏิฆาตายะ ขังสมะกสวาตาตปะทิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะอิลิโกปินาปฏิชาตนาทังปัจมยาปัจเวกิตวายโยปินทปาัวปริพุตโตสวเนวทวายนมัทายนมันนายนวิภูสนายา ยาวาเทวหิมาสกายาสติติยายาปนายามิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุกหายาเกติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินาวันจเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมภเวสติอนาวาชะตาจะพาสุวิหารโรจติ ชมยังอปจเวทิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสาปฏิฆาตายะอุณหาสาปฏิฆาตายะนังสมกสวาตาตปสิริงสัพสังภาสานังปฏิฆาตายะยาวาเทวาอุตุปริสยวินนทัน ฏิสันดานารามาทังอาชมยาปจเวกิตวายโยคิลานาปัญจยาเพสชปริคารุปริพุโต โสยาวาเทวอุปันนานังไวยปฏิกานังเวทนานังปฏิกาตายะอัพยาปัญชาปรมตายาติ มันธรรมยังอุติสนาติทานาคาทายโยปนามาเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปจายาคุณุตระอาจาริยุปการาจมาตาปิตาจยาตกาปิยามามังสุริโยจันติมาราชาคุณวันตานราปิจา พระมามาลาจะอินทาจะโรกาปาราจะเทวตามิตามนุสาจะมัจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุปิปังปาเปทโวมตัง อิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาบุติเสนาจา กิปหังสุรเพเทวทันุปาทานเชตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตมะมังนาสันตุสัพพะทาเยวายาตาาโตภเวภเวปุชุจิตังสติปัญญาสัลเลโควิยัมินามาลาลาพันตุโนกาสังกตุนจาวิเยสุเม พุทธาทิปวโรนาโตธรรมโมนาโตวรุตโมนาโตปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโตตโรมะมัง เอโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลพันตุมา